Ndërsa ne të nderuar vllezër dhe motra jemi sonte në takimin e radhës, ku do të vazhdojmë me surën e radhës, pasi që në takimin e kaluar kemi përfunduar komentin e surës El-Muddethir. Surja e radhës është surja El-Kijame, Një sure e cila nga emërtimi i saj na tregon se për çfarë bëhet fjalë, cila është tema kryesore e saj dhe tjera gjëra që do t'i trajtojmë inshallah në vijim. Sure Al-Qiyama është sure e Mekës. Dhe kur themi se është sure e Mekës, për neve do të thotë se trajton tema të caktuara të veçanta që kryesisht kanë të bëjnë me besimin dhe me bazat e besimit. me besimin në Allahun xhalla xhelaluhu, besimin ditën e gjykimit dhe tema të tjera të rëndësishme që kanë qenë bosht dhe strumbullar i temave të Mekës. Kjo sure fillon la uqsimu bi yawmil qiyama. Fillon me një betim, i cili në aspektin e formulimit është i pazakonshëm, nga se arabët kanë përdorë, do të thotë, ë pjesëza të caktuara për t'u betuar. Dhe zakonisht betimi bëhet në formë të pohimit. Domethënë betohem pasha Zotin apo. Ndërsa kjo ka filluar me fjalën ose me pjesëzën mohuese la, se në gjuhën arabe kasem është betim. Uksimu billah, betohem në Zotin. Kur thush la uksimu, i bjen që nuk betohem. Ndërsa kjo sure thash është sure që fillon me betim. ndërsa ka filluar betimi në formë të mohimit. Dhe kjo nuk është e pazakont, ngase Allahu tebareke ue teala, është betuar ashtu edhe në raste të tjera, sikurse është la uksimu bi hadel beled, Allah betohet në Mekën, e tjera e tjera forma që janë të njohura. Fillimisht sa i përket betimit të nderuar vllezër, Allahu xhel-le ue ala betohet në Kur'an në raste të ndryshme dhe betohet në krijesa, madje betohet në veten e tij, Allahu tebareke ue teala, betohet në fjalën e tij, në Kur'an, e betohet në atë që ai don. Dhe sa herë të gjejmë betim në Kur'an, duhet që dy gjëra mos t'i harrojmë dhe t'i kemi parasysh gjithmonë kur të lexojmë apo dëgjojmë betimin e krijuesit të gjithësisë. E para, kur Allahu betohet, në çfarëdo që ai betohet, realisht përmes betimit ne kuptojmë lartmadhninë e Allahut tebareke ue teala. Dhe kjo për neve është një ushqim për zemrat tona për ta madhnuar Allahun xhalla xhelalu. Ngase ai ka të drejtë të betohet në çka don. Ai është krijuesi i çdo gjëje. Ne si njerëz jemi të kufizuar në betim. Ne nuk duhet të betohemi dhe nuk lejohet të betohemi në tjetër pos në Allahun xhalla xhelaluhu. Nuk lejohet të betohemi në krijesa, nuk bën. Por Allahu betohet në çka don, ngase ai është Zoti i gjithësisë. Ai bën çka don. Dhe kur jemi të kufizuar në diçka, ndërsa Allahu te barekotala bën çka don, realisht në këtë dallim shpërfaqet Madhështia e Allahu xhalla xhelaluhu dhe lartmadhëria e tij. Dhe e dyta që duhet ta kuptojmë tek betime të nderuar vëllezër dhe motra është se Allahu xhalla ala kur betohet në diçka realisht e përzgjedh nga tërësia e krijesave, nga tërësia e do të thotë asaj që mund të betohet. E që për neve është domethënëse se se kjo që Allahu në te betohet është me rëndësi, është me peshë, është diçka që duhet rreth saj të meditojmë. Pra kur Allahu betohet në kohën, vel asr, është me rëndësi se, domethënë, Allahu xhalla nuk betohet në diçka që s'ka rëndësi tek ai, që s'ka peshë edhe s'është e dobishme për neve. Prandaj, duhet të kërkojmë fitimet, urtësitë, udhëzimet që dalin nga ajo që Allahu xhalla në te betohet. Dhe gjithashtu në kuadër të saj edhe ajo, për çfarë Allahu betohet. Dhe zakonisht të nderuar vëllezër, ka lidhje, ka lidhje shumë, ajo, ajo në çka Allahu betohet, edhe ajo për çka Allahu betohet. Ka lidhje mes vete. Nuk ka, për shembull, m'u betu në diçka, ajo për çka betohet, mos të ketë lidhje me atë që Allahu betohet. Ka urtësi. Pra kur Allahu thotë wal asr, pasha kohën, innel insane lefi khusr, njeriu është në humbje, betimi në kohën, a ka lidhe me humbjen e njeriut, po ka shumë, edhe është qenësore, ngase, ngase, e, esenca e humbjes së njeriut, dhe e dështimit të njeriut është pikërisht te koha e tij, te humbja e kohës, te mosmenaxhimi i kohës, e kështu me radhë me të gjitha betimet e, e tjera. Këtu Allahu xhalla ala thashë betohet. Dhe ky betim është në një formë jo sikurse bëhet në forma tjera. E pamë wal asr, kjo vavi është i thonë vavul kasem, vavi i betimit. Wallahi na themi. Apo va, edhe na kena marr nga arabishtja pjesën për t'u betuar. Wallahi. Dhe wallahi, Allahu thot wal qalami wama yasturun. Betohem në laps e atë që shkruajnë, apo Ose billahi, ja po tën, edhe ba-ja është betim. Por, la uksimu, domethënë, në aspektin e formulimit gjuhësor, nuk është betim. Por, në aspektin e përdorimit, është betim. Pse është betim? Pse ky betim ka ardhë, domethënë, në formën e mohimit, jo në formën e pohimit. La është jo, uksimu, betohem, i bjen që me e përkthy, fjallë për fjallë, nuk betohem, kështu i bjen. Por në esencë, simbas shumitës e ulemave të tefsirit, ky ajet është betim, dhe kjo sure fillon me betim. E pse ka ardh pra me mohim, nuk betohem, domethënë betohem, Tash, të nderuar vllezër, se ajo që vjen pas kësaj, qoftë ajo në çka Allahu betohet, apo qoftë për çka Allahu betohet, kanë lidhje mes vete. Këtu Allahu betohet në kiametin, dhe betohet për kiametin. E që i bie se, Allahu xhelle xhelaluhu do me na tregu se nuk aq janë të qarta argumentet që flasin për ditën e gjykimit. Aq është e qartë se do të ketë ditë gjykimit. Aq është e gdhendur edhe në natyrshmërinë e juaj. se duhet me pas një gjykim ku ndahet drejtësia tamam qysh duhet, apo, saqë nuk ka nevojë për t'u betuar, por megjithatë, Allahu betohet për rëndësinë që e ka dhe për t'ua tërhequr vëmendjen për shkak të pakujdesisë së juaj në këtë temë. Domethënë, tema si temë, s'ka nevojë për argument, është e qartë, por kush e ka bërë të betohet? Pakujdesia juaj? Andaj për me ngrit vetëdijen dhe me përmbledh vëmendjen dhe me rrit kujdesin Allahu betohet. Jo për shkak se situata ka nevojë për t'u, ka nevojë për t'u betuar. Prandaj dhe Allahu xhelle ue ala kur betohet për riskun se në dorën e tij është dhe se zbret nga qielli furnizimi i njerëzve, Allahu xhelle ue ala betohet Për Kur'anin, fa wa rabbi s-sama'i wal ard. Betohem në Zotin e qiellit dhe tokës. Ky Kur'an është i vërtetë, sikur është e vërtetë se ju flisni. Tash unë që po flas. A është e vërtetë që po flas? Po. Njeri do me ni veten e tij për shembull, a po flet, veç thotë, një zo e lshon një tingull, po, po flas, domethënë, po mujsha me folë. është e vërtetë. Domethënë lehtë është me e vërtetu, a është Kurani i vërtetë a jo. Lehtë është me vërtetu. Qashtu qysh është lehtë me e vërtetu, a flet ti, a s'flet ti. Është lehtë me vërtetu. E kur e ka ndëgju këtë betim, një nga beduinët ka thonë, kush e ka hidhëru të Gjithëmëshirshmin, që e ka bo të betohet për këtë punë. Domethënë dikush me një dilemë, dikush me refuzim të caktuar, ka bërë që Allah të betohet. Normalisht Allahu xhele ve ala nuk betohet për shkak të provokimeve të tokës, larg asaj, po për shkak të kujdesit që ata të binden, për shkak të kujdesit që Allah ata të vetëdijësohen e kështu me radhë. Edhe Allah betohet thotë la uksimu bi jeumil kijame, betohem në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër kjo sure e ka emrin El Kijame sikurse e ceka dhe Allah betohet në ditën e gjykimit, në ditën e jeumul kijame. Kijame, kjo ditë i ka disa emra, madje ka ma shumë se dhjetë emra. Çdo emër tregon për një ngjarje të caktuar në atë ditë, tregon për një pamje të caktuar në atë ditë, tregon për diçka që ndodh në atë ditë, çdo emër i saj. Dhe një ngjarje, një gjë e caktuar, sa më shumë emra që ka, jep me kuptu se ka rëndësi. Se njerëzit e kanë emërtuar me emra të ndryshëm, duhet e kanë përdor shpesh, dhe ka emra të ndryshëm. E kijame çka është? Allahu këtu, la uksimu bi jeumil kijame, betohem në ditën, në që i ka një ditë, s'ka natë, mas saj s'ka natë mo. është ditë e gjatë, kijame ne e përkthejmë dita e gjykimit, edhe pse gjykimit nuk i thojnë kijame, dita e gjykimit është, jeumul hisab, edhe këtë emën e ka, atë ditë kur kemi me dhënë hisab, llogari, ose jeumud din, maliki jeumid din, Allahu xhele ve ala është, gjykatës dhe sunduesi i ditës e gjykimit, jeumid din, ndërsa jeumul kijame është, kijame është ngritje, Domethënë atë ditë njerëzit do të ngriten nga varrezat, nga pozicioni i shtrirë që janë në varreza në pozicion të ngritur, sikurse kanë qenë në dunja, po. Dhe kijame ka kuptimin edhe të ngritjes së të vërtetës, tamam që krejt kanë me pa si të vërtetë. Sot e vërteta, sot e vërteta ekziston. Por nuk është gjithkund e ngritur mjaftueshëm sa njerëzit me e pa dukshëm. Ka kaniherë mjegullina, ka kaniherë re, që njerëzit nuk mund ta shohin gjithmonë të vërtetën si duhet. Ndërsa ditën e gjykimit, s'ka re, s'ka pështjellime, s'ka ndërhyrje që njerëzve ua pshtjellin të vërtetën. Andaj kijame ngritet apo. Gjithashtu edhe ngrit argumenti kundër njerëzve apo. Domthon Allahu xhel-le ve ala ju ka krijuar, Allahu tebareke ve teala ju ka lajmëruar se do të mirrni në gjykim, edhe se drejtësia do të shkon n'vend, andaj kijame. Kjo e vërtet tash ngritet. Argumentet kundër njeriut ngriten, po edhe punët e mira ngriten. Ngriten. Domthon duken, shpërblehet njeriu për to apo. Jeumul kijame. Allahu betohet në jeumul kijame. Gjithashtu të nderuar vëllezër, kur Allahu betohet në jeumul kijame, Duhet me kuptu se kjo është nga temat, temat e epiqendrës. Nëse ka tema që janë të epiqendrës, edhe ka tema që pastaj janë tema, domthon më larg epiqendrës. Krejt temat që janë në kuadër të trajtimit të shpalljes janë me rëndësi, por disa janë në epiqendër, sikurse besimi në Allahun dhe besimi në ditën e gjykimit. Edhe tjera tema, e disa pastaj tema janë më anësh epiqendrës, që edhe ato janë me rëndësi, por jo sikurse temat e strumbullarit, jo si temat e epiqendrës. Andaj, Allahu xhel-le xhelaluhu na flet për ditën e gjykimit, për të na treguar se kjo është temë e rëndësishme. Kjo është temë që Duhet, sikurse e kemi cek në disa prej ligjëratave tona, në trajtimin e këtij xhuzi, apo në raste tjera, se dita e gjykimit të nderuar vëllezër është një kusht nga kushtet e besimit, po, por të mbetet, të mbetet, tema e ditës gjykimit, vetëm në nivelin e të qenit kusht i besimit është e pamjaftushme. Çka i bie kjo? Domethënë, sa herë të pytemi ne, kushtet e besimit, ne deklarojmë dhe besojmë me bindje se ekziston dita e gjykimit. Pasi të përfundon ky deklarim dhe kjo dëshmi, ne vazhdojmë tash tutje punët tona. E nëse nuk na shoqëron dita e gjykimit dhe nuk ka karakter organizativ në jetën tonë, por mbetet në nivelin e të qenit vetëm me karakter deklarativ, është huqje. është humbje apo. Andaj Allahu xhel-le ve ala betohet që na e tërheq vëmendjen në qasjen tonë karshi kësaj dite. Dhe në këtë sure njeriu përmendet shpesh herë. Prandaj Allahu xhel-le ve ala në këtë sure e përmend njeriun shpesh dhe e përmend shpesh kijametin. Për të treguar se Njeriu në jetën e kësaj bote, domethënë, për të jetuar i balansuar, për të jetuar stabil, për të jetuar i orientuar kah duhet, i organizuar si duhet, duhet gjithmonë të jetë nën mbikëqyrjen për po them kushtimisht, ose nën ndikimin e kësaj teme. nën ndikimin e kësaj teme. Dhe do të marrim në vijim se mosinkuadrimi i kësaj teme në jetën tonë të përditshme, mostrajtimi i kësaj teme si prioritet dhe si diçka që nuk bën të ndahet kurrë nga mendja dhe nga ndikimi në jetën tonë të përditshme, njeriut i shkakton, njeriut i shkakton problemin e ecjes shthurët. Domethënë s'ka stabilitet, s'ka orientim, jeton në kaos, pa referencë, pa qëllim të caktuar, e tjera probleme që i shfaqen njeriut si pasojë, domethënë shmangies nga, po them kushtimisht, orbita e, e kësaj teme të madhe. Andaj, sa ma tepër njeriu është në ndikim të kësaj teme, më i organizuar është, më i orientuar është, më stabil, Allahu thotë, betohem në shpirtin qortues. Cili është ky shpirt qortues? Që ka betohet në ditën e gjykimit dhe betohet në shpirtin qortues. Çfarë lidhje ka shpirti qortues me kiametin? Apo, edhe këto dyja çfarë lidhje ka me njeriun, është me të vërtetë nga hyrjet e rëndësishme në kuptimin e surës El Kijame. Shpirti qortues dijetarë kanë thënë se ka të bëjë me disa kategori të caktuara të njerëzve, ka të bëjë me mosbesimtarët, me mohuesit, të cilët do ta qortojnë veten shumë, do të ndihen keq shumë ditën e gjykimit. Prandaj thonë se shpirti qortues që ka ardh mas ditës së gjykimit ka lidhje se njeriu do ta qorton veten shumë mohuesi, domethënë kur sheh se si po shpërblehen besimtarët, bamirësit e kështu me radhë, e qorton veten e tij shumë pse nuk besoi, pse nuk iu bind urdhnave të Allahut tebareke ve teala. Qorton. Disa kanë thënë nga dijetarët se shpirti qortues është përtej kësaj kategorie, përfshin edhe mëkatarët. Ata kanë besu, por s'kanë qenë shumë të... E, nuk kanë qenë të stabil në rrugën e Allahut tebareke ve teala. Nuk kanë qenë shumë serioz. Nuk e kanë njekë udhëzimin si duhet, e qortojnë veten pse nuk janë penduar, pse thëshin do ta bëj, edhe kjo është pjesë e qortimit. E disa dijetarë kanë thënë se edhe e para, edhe e dyta janë për qëllim, por nuk duhet përjashtuar askënd nga kjo apëtën. Krejt njerëzit bëjmë pjesë këtu. Allahu betohet në çdo shpirt, edhe në shpirtin qortues të besimtarit, të xhenetliut, edhe ky ka shpirt qortues. Edhe ky është mendimi ma i saktë. E pse besimtari qortohet? Të nderuar vëllezër, ky ajet na jep me kuptu se qortimi, qortimi, keqardhja, keqardhja, është pjesë e pandashme e njeriut. Mirëpo, varësisht njeriu ta kuptojmë drejt këtë. Varësisht njeriu për çka qortohet edhe kur qortohet. Këtu janë dallimet. Qortimi është gjithmonë pjesë e njeriut, por dallojnë njerëzit për çka qortojnë vetveten dhe koha kur e qortojnë vetveten. Ama qortim gjithmonë ka. Në kuptimin e kohës, disa njerëz, disa njerëz, domethënë, referencë për qortim e kanë ditën e gjykimit, dhe qortohen para ditës së gjykimit, që pas kësaj dite, s'janë të qortuar më, por janë të lavdruar, kush janë këta? Besimtarët. Andaj, këta e kanë ditën e gjykimit, gjithmonë, referencë për qortim, Këtë fjalë që e thashë, këtë vepër që e bëra, këtë lëvizje, këtë organizim, këtë pjesëmarrje, këtë shkuarje, këtë mosshkuarje, këtë pohim, këtë mohim, këtë kafshatë që e hongra, këtë ujë që e piva, këtë lidhje që e ndërtova, këtë lidhje që nuk e ndërtova, këtë që e shkatërrova, krejt këto, realisht, besimtari i shikon nga prizmi i ditës së gjykimit. Pse e thashë? Apo, këtë fjalë që u dashtë me thonë, e s'e thashë, pse s'e thashë? U dashtë me e thonë? Këtë vepër që e bona, pse e bona? Masi që e bona, e kom bo qysh duhet, e kom bo kur duhet, e kom bo n'venin ku duhet, gjithmonë qortohet, para veprës, gjatë veprës dhe pas veprës, gjithmonë. Dhe kemi mësu te adhurimet e zemrës atje se Vetëllogaritja është pjesë përbërëse e ndërtimit të besimtarit, apo në temat e tjera, kemi folë për këtë temë. Prandaj të nderuar vëllezër, e, e, ndikimi, ndikimi i duhur i imanit, besimit, në gjykimit, në jetën tonë është ai që realisht shkakton kësi reaksioni, reaksion e qortimit. Muna ma mirë, çka, çfarë begati Allahu më ka dhonë, çka mundësi Allahu më ka dhonë, çka ke bo me këto mundësi? Çka ke bo? Në raport me atë që duhet me konë ditën e gjykimit. Këta qortohen deri n'ditë gjykimit. Po, veten e tyne. Pas ditë gjykimit, këta pastaj, Allahu çka thotë, s'ka për ta qortim. s'ka për ta frikë, s'ka për ta mërzi, për ta ka lavdata. Pse? Ngase ata procesin e qortimit e kanë kry si duhet, në kohën e duhur, në afatin e duhur. Ndërsa disa njerëz, disa njerëz, prapë e qortojnë vetveten, por për qortim s'e kanë ditën e gjykimit. Për qortim, për referencë për qortim kënd e kanë, dunjanë. Ata qortohen për shkak të Huqjes po mbrana interesave materialiste të kësaj dunjaje, apo. Po. Pse këtë s'e bona ma mirë, pse këtu s'fitova ma shumë, pse këtë s'e bona, edhe pse edhe ky qortim për besimtarin s'prish punë, por nuk duhet të jetë i shkëputun nga kiameti, nuk duhet të jetë i shkëputun nga dita e gjykimit, ngase besimtari çdo aktivitet n'këtë dunja, detyrimisht e ndërlidh me ditën e gjykimit, ngase këtu e ka fokusin. Sa ma tepër të mjegullohet të nderuar vëllezër, don ky fokus, ky qëllim, ose njeriu të shmanget nga ai, ai qortohet, por qortimet e tij nuk arrijnë, apo me e shpëtu nga qortimet e ditës së gjykimit. Apo. Dhe këtu e kuptum lidhjen e, e bukur, të mrekullueshme mes ditës së gjykimit dhe shpirtit qortues. Apo. Allahu xhel-le ve ala më begatoi, më vendosi n'këtë vend, çka bona? Allahu më dha këtë mundësi, këtë begati, çka bona? Kështu të ban ai që ka, është në ndikimin e ditës gjykimit. Dikush është në ndikimin e, se s'ka çare njeri pa kon me ndikim, diçka ndikon te ti, ndikon diçka që me të motivu, me bo një vepër, apo ndikon, njeriu lëvizet mbi bazën e ndikimeve të caktume, patjetër, Diçka e lëviz, diçka e motivon, diçka e tërhjek, patjetër. Prandaj, ai që është i ndikuar nga kiameti, qortohet për shkak të kiametit. Ai cili është i ndikuar nga tjera burime, nga tjera referenca, qortohet, por jo për shkak të kiametit, për shkak të dunjasë. Për shembull, uh, në aspektin e qoftë aspektin material të autoritetit, të ndikimit, të epshit, i drejt e tjera tjera forma, që realisht janë referenca e matjes. Ai me diçka matet. Ai me diçka matet. Ku e di njeri për shembull, a ka arrit mjaftushëm? Për shembull, vëllezër, një njeri, njeri i cili është me një ven, me një ishull, apo veç tre vetë janë në ishull. S'di, s'ka lidhje me botën, apo, s'ka lidhje me botën. Edhe njoni i fiton, mërë të caktuar, apo i fiton, kur së njështë po them, një mijë euro. Njoni 700, njoni 500. Ky një mijë euro çka thotë, jam njeri ma i pasun në botë. Pse? A, a, a flet vërtetën? Po, në kuptim të referencës, sa i mat me dy vetë që i ka, a kupton. Njeri nuk du, nuk mund me ditë, a është ma i miri, a ka arritë mirë, nëse s'ka, me çka m'u matë, a kupton. Prandaj, prandaj, Allahu Xhele ue Ala na mëson që matja duhet të jenë me kiametin. Dikush matet me dunja, Apo, matet me shifra numerike, me arritje të caktuara, po gjithmonë mrena, mrena orbitës materialiste, apo. Edhe qorton veten, pse filoni me konë ma i mirë, pse ky me fitu, pse i mundet, po gjithmonë me standarde të kësoj dunjoja, apo. huqja e referencës bën që pastaj njerëzit gjithmonë të mbeten të qortuar. Edhe të nderuar vëllezër, ai që e huq referencën e qortimit në dunja, apo ditën e gjykimit el kijama, ka m'u ngrit referenca që është dashtë me kon njësi matëse për të, e ka m'u qortu dyfish. Edhe për shkak të domethënë mangësive, por edhe për shkak të huqjes në matje, me kënë matesh ti, edhe, edhe këtu në rrafshin tonë besimtar, nëse na për shembull matemi me njerëz që s'e kanë referencë kiametin, çfarë muslimoni del ti? Që një njeri kojshi e ki, ai s'menon për ahiret, apo. E ti do me shku në ahiret. Do me matë a jom mirë unë me ahiretin për shembull. A jom mirë unë si besimtar. Matesh me këtë që s'e ka ahiretin absolutisht në fokusin e, e, e, e, e interesimeve tij, përpjekjeve tij, hiç absolutisht. Çka del ti karshi me ta? Sahabe. A del? Po. Del sahabe, normal, del. Ai është njeri normal, Pse e pse del kështu? Po për shkak se ai s'e ka hiç këtë njësi matëse, apo. Mirë, po momentin kur e inkuadron veten në kategorinë e atyre që njësi matëse e ka pas ahiretin, ku del ti? E tjetra është realisht a ka hapësirë për m'u ngrit, a duhet me mësu, a nuk du me mësu e kështu me radhë. Ne do të pas gjithkush matet me diçka, apo. Je shumë matë të tëmë. Ti me çka matesh? Ti me çka krahasohesh? Apo, me çka krahasohesh ti? Suksesin, dështimin me çka e mat ti? Njësia matëse, peshorja jote cila është? Kjo e matë, përra që kjo surja El-Kijame, që Allah xhele ve ala t'mëson se cili t'jetë me konë fokusi, njësia matëse dhe qortimi të bëhet mbi bazën e kësaj njësie matëse, shkak se kjo është referenca jote. Nëse veç ti je besimtar apo. Pastaj Allahu xhele ve ala, të nderuar vëllezër dhe motra, pastaj vazhdon që të përmend tash disa dilema të njerëzve që Për shkak të këtyre dilemave nuk e kanë referencë Yawmul Qiyama. S'e kanë referencë e kanë problem ditën e gjykimit apo. Që ka pasi Allah që sqaron si duhet të jetë situata, ka duhet të jemi të orientuar, si duhet jetën me organizu, cila është njësia matëse për performimin tem, jetën tem, a jam i suksesshëm, a i dështuar, A po shkoj mirë apo nuk po shkoj mirë? Pasi këtë rregull Allah e vendos në fillim të surës Al-Qiyama, tash fillon me kallzu modele të dështuara në raport me Yawm Al-Qiyama. Dhe arsyet e këtij dështimi. Është i mrekullueshëm ky shpjegim i surës Al-Qiyama, që Allah e bën në surën Al-Qiyama. E jahsabu al-insanu an lan najma 'idhama. Allahu tha, a menon njeri se nuk kena me ia mledh na eshnat. Ti thush, e tash kjo muhabet, ku ke tash kjo muhabet? A është muhabet se do tjerë e kanë pas dilemë ti dikun atje, e atyne Allah i ka dhënë përgjigje, apo. Njerëzit kurejsh, pse eshtnat, pse janë përmend eshtrat, apo. Për shumë arsyje, ma s'pari për shkak se, Ashti është esenca e krijimit njeriut, apo. Ma s'pari është ashti, pastaj Allah thot, thumme keseunel idhame lehma. Pastaj këtë asht e kena mshtjellë me mish. Apo? Dhe është e fundit nga ajo që shkatërrohet në varr. Ma s'pari, mishi, apo pjesa e brendshme, shkon duke u, u tretë. Pastaj ashti në fund është, apo. Madje është një pjesë e ashtit në boshtin kurizor që mbetet si mostër e ringjalljes. Po edhe për shkak se Kurajshët e Mekës temën e ringjalljes e kanë kontestuar përmes ashtit. Kanë ardhur tek pejgamberi s kanë thanë, a qështu kur bëhemi asht thot? A qështu kur bëhemi kemi me u ringjall? E andej Allahu xhelle e yahsabu al insan. Siç e kam shpjegu në vazhdim e yahsabu. Ka me hisab apo? E jahsebu l'insanu en len nexhmea idhameh, a ka mendu njeri që kur s'kena me ia mledh eshtnat? Problemi kryesor i ringjalljes se njëriut është në këtë jetë. E para, e para, domethënë, injorimi i fuqisë së Allahut tebareke ve teala. Dhe kjo të nderuar vëllezër manifestohet në forma të ndryshme. Dhe është nivel, nivel, normalisht. Niveli ma ekstrem, ma i keq i injorimit të fuqisë Allahut tebareke është mohimi i kësaj fuqie. Normal. S'mundet Allahu me na ringjall. S'ka ringjallje. Mohon Allahun, ringjalljen e kështu me radhë. Pra kjo është forma ma ekstreme e këtij mohimi. Por, ka forma tjera që nuk janë ndoshta në këtë nivel të këtij ekstremi. Por, kanë prej këtë problem. Kanë prej këtë problem. Çfarë intervenimi të shpejtë Allahu mund me bo që s'ta merr mendja, situata të pashpresa, apo? Zhgënjehemi, dëshpërohemi, lodhemi, mërzitemi, pse? Ngase nuk është në kombinimin e të menduarit tonë, fuqia e Allahut tebareke ve teala. Sa është Allahu i fuqishëm? Dhe ky problem nuk ka qenë për mushrikët e Mekës. Ky problem nuk ka qenë vetëm për idhujtarët, ateistët, mohuesit, por prek edhe, edhe kategori të besimtarëve. Normal, jo me ekstremin e mosbesimtarëve, por me pluhurin e tyne po. Ndoshta me një mjegull dikun po. Prandaj Allahu xhelle ve ala na fton që t'u kthehemi bindjeve tona se Allahu i gjithëfuqishëm. Dhe se Allahu xhelle ve ala kudo që njeriu të është ka me e ringjall. Dhe si përgjigje në këtë dilemë Allahu thot bela qadirina ala an nusawiya banana. Lëre që kena me ju mledh eshnat. Lëre që kena me ju rikthy qysh keni qenë ato. Po Allahu xhelle ve ala thot së bashku me mbledhjen e eshtnave, e ringjalljen, Allahu tebareke thot, e nusawwiya banana. Taswiya në gjuhën arabe është kur diçka bëhet, një prej kuptimeve është diçka kur bëhet në mënyrën më të përsosur, domethënë s'ka më meta çka me thonë. Benan janë majet e gishtrinve, këto, këto, këto vijat, apo, që janë realisht edhe një shenjë identifikuse e çdo njeriu. Kjo është zbulu vonë, prandaj edhe është një lloj, një lloj, e, e, e, e, argumenti dhe është një lloj mënyre shumë efikase për identifikimin e kryesve të veprave kriminale. Apo gjurmët kush i len, me gjurmë njerëz që len. Dhe kanë konstatu, domethënë, është tash botërisht e njohur, s'është diçka tash më e panjohur, se çdo njeri realisht dallon nga tjetri mbi bazën e shenjave të gishtrinve të tij, thotë. Kjo është vonë e zbuluar. Allahu xhele ue ala, kur e shpërfaq fuqinë e tij, na e tregon këta. Pra, shikoni të nderuar, sa shekuj është dashtë me e zbulu një detal që tregon madhninë e Allahut tebareke ue teala. E sa nga këto argumente kanë m'u shpërfaq ditën e gjykimit, kur sheh njeri çfarë madhësie ka Allahu xhele ue ala, sa është i fuqishëm, sa është i pushtetshëm, apo Dhe sa është i dobët njeriu kur e sheh shpartallimin e dunjas, coptimin e kodrave, ato që i flet surja Kijame për to. Sa është Allahu i fuqishëm atë. Bela kadirine. Dhe kjo kur flet kur Allahu na përmend ribërjen dhe rikthimin e shenjave të gishtrinve Dhe tash na jena pak në situatë, po themi, ma të avancuar në aspektin e njohjes së detajeve të këtij shpjegimi, për shkak se e kemi përpara një zbulim që s'ka qenë ma herët, ne tash mund t'i qasemi këtij ajeti edhe ka aspekti i gjurmës që len njeriu, apo. Domethënë të nderuar, kjo i bjen sikurse, Allahu xhele ue ala kur thotë se kena me ju ringjallë edhe duke i ribë vijat e gishtave, po kjo jep me kuptu se Allahu është i fuqishëm. S'ka pikë mëdyshje në rikthim, në ribërje, s'ka pikë mëdyshje. Po e ka edhe një domethënie. Ajo është se çdokush e ka, çdokush e ka, e, pjesën e vet të veprave të deponuara që hapen ose kuptojeni tash si që me gisht apo po nuk pështillen veprat apo s'ka mundsi bamirësia e këtij gabimisht me të ardh ty rastësisht s'ke bo kurrgjo edhe domethënë në mënyrë të gabuar, të vjen një sevap i dikujt, apo edhe, po thotë, jo, s'ka ashtu, apo në mënyrë të padrejtë një gjynah i dikujt vjen te ti, miliarda njerëz, a po thotë, sa gjynah i bot, sa puna bot, me t'i njeh, nuk është, apo, nuk është e pamundshme me njerin, ja, Allah, me gisht e ki, po thotë, Realisht, ke lënë gjurmë vetëm në vende ku Allah është i knaqur. Ke lënë gjurmë vetëm në vepra që Allah është i knaqur. Ke lënë gjurmë vetëm në fjalë që Allah është i knaqur. Apo ke gjurmë edhe dikun tjetër. Ato gjurmë kanë me dalë. Me gishtin tënd, me identitetin tënd, me komplet çka është e jotja. Ndaj, ku janë gjurmët e tua apo? Fëmiu yt me i ndjek edhe me shku në xhenet. Gjurmë që ti lën, a mund të jenë gjurmë të tilla që mund të jesh model që dikush pastaj në kiamet me kon tamam qysh duhet se ti ke lën gjurmë të mira. Kështu që besimtari duhet me pas pjesë përbërse të asaj që të ka marrjes të vetëllogaritjes apo, a po lë gjurmë, ku janë gjurmët e mia? Dhe njerëzit mendojnë, bëjnë vend caktojnë, pastaj i shlin gjurmët. Mos me dit që kem kon këta llojave. Ose për shembull, është në një vend edhe s'ka qef me bo në foto, mos më shkruajmë çën çuta apo. Ka ka arsye apo, po ka era, domthon, e ka me me shly gjurm, apo se fotoja mund të jetë që ku ke ke kon apo. Do me fshi gjurm. E njerëzit u mësun me fshi gjurm në dunja. Jo fshin dikush, detajet e gjurmëve, gjithë këto vepra, kush i shënon, ku e din çka kam ba, kështu më, janë dilema që njeriu, ose i ka realisht ndoshta, ose më tepër kamuflen se ka dilema, por realisht s'ka dilema. E pastaj Allahu xhelle ue ala vazhdon me një sqarim tjetër të radhës që nuk është më veç sqarim, por është edhe demaskim. A kuptuat? Nuk është sqarim, është demaskim. Deri në këtë nivel po e pranojmë se ki dilema. Fuqia e Allahut xhelle ue ala arrin me ngjall ta shpjegojmë atë. Mirëpo në qofë se vazhdon në mohim, në mosbindje, apo, atëherë nuk ka të bëj këtu me fuqinë e argumentit, por ka të bëj me diçka pas kësaj. E këtë kët, brendi, këtë fshehje, nuk e din askush prej njerëzve, pos Allahut azze ue xhel-le. Ai e din. Ai e din çka ka në shpirt te çdokujt. E din Allahu azze ue xhel-le. Edhe dhe njeri që rreh t'mshefet pas diçkafit e bëhet kishe s'po merr vesh atë. Ose s'po bindet. Argumentet janë t'qarta. E Allahu thot bel juridul insanu li jefxhura emame. Çka kjo bel juridul insan. Bel juridul insan, kjo bel në gjuhën arabe, i thojnë, e, kur je tu fol ni muhabet të caktum, dhe shë adishka, le këtë punë, po, t'i kthehem na, e po, e, e Allahu po na thotë, që fuqia e Allahut, e përsosmëria e rikthimit, që apo ju kallxon që ndodh, po, po le ti këtë temë, po, po i kthehem na, temës tonë, cila është tema jonë, bel juridul insanu li jefxhura emame, Mohimi i kiametit, apo mos inkuadrimi i ahiretit n'jetën e përditshme, largimi i ahiretit si referencë, një si matëse për punët e mija, për veprimet e mija, nuk është si pasojë e dyshimit, mungesë e argumenteve, ja, jo, për. E çka është problemi? T'i kthehem temës tonë. Allahu thot. A t'i kthehem? T'i kthehem, a flasim tash tamam çka puna apo. Çi thua që kuptoj? A a flasim tash tamam këtu? Me letra të hapura. Bel juridul insanu li jefxhura emame. Njeri ka për shënë veç jefxhura. Apo Don me thonë, çka don njeri, thëmë? Don me pas shlirë hesapin e gjynaheve, thëmë. Jefxhura emame, mos me pas kufizime, mos me pas pengesa, mos me pas diçka që ja, ja, ja mbikqyr veprimtarinë, apo, ja, s'don kështu, thëmë, nuk don, thëmë. Njeri, njeri bon keq, ndërgjegja e vran, një ku. Ndërgjegja e vran njerin. Por mos me e vra ndërgjegja njeriun, çka ban, çohet edhe vran ndërgjegjen apo. Se dikush dikon duhet me vra. Apo. Njeri është në betejë me ndërgjegjen, është në betejë me natyrshmërinë e vete. Që pasaj me kon i lirë, s'e pengon ma ndërgjegja, as tingulli i qortimit, absolutisht, e tani thot notoj lirshëm, në botën e knaqsive t'mija, në botën e argtimit tem, s'ka ma asi që më folin për dekën, e s'ka asi që thojnë haram, kjo haram, kjo, s'ka asi që thojnë kena me dalë para Allahut, s'ka, qe tash jena rahat, sa ma larg zërave apo që e ringjallin ndërgjegjen se ndërgjegja do të ka aftësi të rikthimit të ringjalljes sa që njeri e hesht e ka mundsi prap m'u kthy varet nga ngacmimet e jashtme ai s'don mu menzi e ka vra menzi e ka hesht s'don ai nuk do me fol për turpin menzi e ka hek turpin se turpi është pjesë e integruar e njeriut apo e natyrshme Tash ti me fol për turpin, na menzi u bënëm të paturpshëm, e tash me dal publikisht me bo punë të këqija, menzi këtë arritëm, ti çohesh sot na kthen apet në turp. Allah thotë çka po mendoni ju. Se të vëzër Dita e gjykimit, dita e gjykimit, nëse njeri e ka mbi kokën e tij, apo e ka fuqinë e orientimit, sikur të thash, edhe të organizimit të jetës sot. Njeriu nuk don me kon kiameti. Diçka ka me kon, patjetër. Smunesh pa diçka. E diçka ka me kon mbi kokën e tij. Do me kon kush? Epshi i tij, interesi i tij, çka do qoftë, e që këtu janë ndeshme, prandaj, mohimi i fesë, largimi nga rruga e Allahut tebareke ve teala, ose edhe shqetësimet e dikujt për haramet kur të folet, e për dekën kur të folet, për shembull, apo, mund të jenë, mund të jenë, edhe këta të fundit, ndoshta, me këtë qëllim se e ka e ka fut veten në një zonë, në një zonë të caktuar apo e, komfort zonë, rahat është aty. Do gjynahe i bën, do shkelje i bën, i ka do ibadete, mend se ka bën këtë bashkëjetesë apo tash ti çosh atë po na e prish bashkëjetesën atë. Normalisht, se zëri i kiametit nuk të len me bashkëjetu me haramin, gjithë nuk o me dhura apëta. Njeriu tenton me bo bashkëjetesë, po falemi elhamdulillah, po ngjinojmë elhamdulillah, e tani, e këto tjerat, tash le këto, po e këto, e këto pse p'i bojmë? Hajt të shtrim namazin te këto tjera. Përtej faljes, hajde namazin le të jetë edhe përcaktues i veprave tjera. E jo, tash, tash, po shumë po lyp, për. Më shka të utja, për. Andaj kjo bashkëjetesë që fatkeqësisht po bohet me të ndaluarën, është ma problem se vetë e ndaluara, për. Vetë ndaluarën. Ne shohim rastet e shumta, që fatkeqësisht po ndikojnë po edhe, edhe në ndërtimin e familjes, po edhe në, edhe në e, e, e, ndërtimin e familjes, edhe në qëndrueshmërinë e familjes. Për shkak të një lloj injorimi të asaj që e ndaluar është, duke tentuar me e relativizu me arsuetime të paqëndrueshme, të palegjitimuara. Ka zëra që pastaj dalin e thojnë njerëzit tani ku e di çfarë arsye njerëzit po shkojnë në hanë e po shkojnë ta në ato këton e ju hala po folni për dekën atë për shembull e apo hala për kiametin e për e nëse nëse s'folim për kiametin për çka kena me folë Kiameti është bosht, kiameti e rregullon dynjanë, kiameti të jep arsye pse duhet me ecë përpara. Kiameti është fuqia e vetme, me linë edhe që besimtarin e ban me ecë përpara. Pa kiamet, jes në bisht, ngase ose duhet me u shthur nga besimi, ose duhet me konë besimtar pasiv, pa qëllim dhe pa angazhim dhe pa arritje. Pra e të ndërëzër, njeri me kon i sinqertë me veten e tij. A ki me dalë para Allahut më Çka për shembull, një nga dijetarët çfarë testi ka me bo Në kam zhë, po testi njëre, në po testi. E kom cekë nuk, nuk me rëndësi prapë për visi shembull. Së shumë rëndësi. Një nga Hoxhallarët njerëzit me ndikim në botën, në botën islame. Tregon një përvojë të tij shumë interesante, që ka qenë shumë e hidhur, po desh që Allahu është kthy në shumë pozitive. A kupton. Ashtë munu me e rritë, me eduku fëminë e tij si jo ma s'miri. A kupton. Tha një ditë, tha, hyri djali, tha, në dhomë. Edhe më befasoi me një sulm që kurrë në jetë tem s'e kum pritë, a kupton. Madje nuk disha çka me i thonë, a kupton. Më tha, mjaft mo kum bo për hir tonë në vëmë. Da unë, jom falë veç pse ti je hoxhë, e të një thojnë, s'po falet djali i tina, e s'kum shku me shoqnitë e mija veç hatri i familjes, boll mo. Thotë, e kom nijet që une tash me i gra, la, sikurse shokët e mi. Do të shkoj me femra, do të shkoj me alkohol, nuk do të falna, veç po të kallëzoj që mos u çudit kur të nin, apo. Por një prind që ka frikë zotin, Tenton me ndërtu një familje që bashkë në ahiret shkojnë, a kupton. Janë të pandashëm, veç varri i ndan, apo, edhe kur nin kësi fjale prej fëmijës tij, kjo është ma e fuqishme se vetima, se me t'ra qielli mbi kokë, apo, është e vështirë, është e vështirë, Allah, është e vështirë, a kupton, me ni. Tha u shtanga, nuk disha çka me i thonë përgjigje. Veç kum thonë, o Allah që po na sheh, mësom çka me i thonë, çka i bon dobi, a kupton. Në vete i thonë, po thonë. Se kam mujtë me reagu, reagim të shpejtë. Me thonë, veç me gabu në diçka, mund të prishë. Tha nuk doshta me reagu me kurgjë. Veç e lut Allahun në veti, a i falë kjo nështë, o Allah, dhe çka du me thonë, mësom çka me i thonë, apëta. Tha edhe, subhanë Allah, tha, erdh diçka, erdh diçka që, tamam sikurse që kërkova prej Allahut ma numë, apëta. A e din çka ka qenë përgjigjja e babës në e fëmijët, kjo përgjigje mund dikun nuk dhezë, si ka dasht Allahu, këtu ka dhezë mirë, apëta, në zëmonë që është kjo kujt i thush ti, Se varet prej shumë rrethanave pastaj përgjigjja dhe fuqia e ndikimit. Por du të them lidhje me temën. I tha, pse po më thush mu këtë fjalë? Pse po më thush mu që s'ki me u fal? Pse? Pse po më thon mua që kimë shkuar dhe s'ke? Pse po më thosh mua? Pse un kam të çu ty në xhehnem, a un kam të çu në xhenet a? Pse un ta kam shpirtin n'dorë a? Kallzoj Zotit tand, çka më kallzon mu atë? Shko atje në qosh, thuj zotit, pej sot s'kam me të ngu mo, pej sot s'kam me rru ç'po thu ti, prej sot ka mi gra që sot armiku yt jam, i shejtanit, çka më kallzon mu apo. Unë s'jam ai që të kam n'dorë, as të furnizoj, as, as ta kam rriskun, as jetën, as shnetën, unë s't'i kam n'dorë, mos më kallzo mu për to punë, e që absolutisht. Subhanallah, kur i ka thonë, thuj Zotit tand, s'ja ka bajt ma fërë. Se dallon me i thonë njerit, apo, para me shku me thonë Allahut, në qosh aty, o zot, s'ta banë Allah, duhet fort me konë, fort i shkrim përmrena me konë, apo. Andaj, para Allahut, çka i thush, apo, e njerëzit këtë pjesë s'dojnë me një, apo. Mundon me, me kamuflu, mës, në qysh me ka përsu, ja, ja, ja, nalu, nalu, nalu. Veti që të të filoni e desu, Allahut natën thuj, ja Rab, unë e qit punë që po e bëj, unë e pe shoh si t'mirë. Qështu thuj. Ti ke thonë është e keqe, unë po thom që është e mirë. A mundesh me i thonë për një punë të keqe? S'mundesh atë. Ngase ti komunikon me Allahun me pjesën e brendshme që natyrshëm e din se Ai pe din. Ndërsa me mu komunikon me pjesën e jashtme që natyrshëm e din s'e di të brendshmen tonën atër. Dallon komunikimi, apo? Dallon shumë. Andaj, larg kamuflimeve, larg aktrimeve, me Allahun i sinqertë banu. E kupton shumë harame, shumë halalle, shumë dilema n'qit din, a bën a s'bën, vallahi shumë t'qarta kemi pas punët, apo. Për shkak se kur dal para Allahut, ndrysh është. Që mund të thonë mua, unë mund të thonë që valla s'po kam kohë, s'po muna, mund, mund, edhe unë mund të thonë ti. A mund Allahut me i thonë natën, kur kush tjetër, veç ti e Ai, ja rab, boll po kam qef me knu Kur'an, po s'po muj. Për shembull, e din Allahu që ti a mund a s'mund të thonë. Që kjo është Allah çka bel juridul insanu li jefxhura emame, ai don me ia çilë veten e tij mëkatimit, apo? Po jo nën presionin e ditës gjykimit, ngase kjo pastaj ja prish disponimin e, a kupton, ja prish, ja prish argëtimin, don diçka që s'ka presion. Hajde po bojm kishe s'ka me pas qështu, kupton. Po ka me pas, po e di që ka me pas, po hajt kishe s'ka me pas dhe knaqen pak, po s'knaqesh. Ngase po do me punu në të kundërtën e natyrshmërisë, në të kundërtën e të duhurës, s'ki m'u knaqë. Andaj për këtë Allahu tha, bel juridul insanu, li jefxhura emame. Edhe thot, jes'elu ejjane jeumul kijame. Edhe, shikoni këtë renditje, n'fillim s'do me ni për kijamet, s'do me ni për këtë punë, absolutisht, s'do këtë, këtë çiltërsi të komunikimit me Allah nuk e don, se e din çka i del. Po nëse veç e nin këtë tingull, nëse veç ky zo depërton përkundër izolimit që e ka bo, e largimit që e ka bo, thot, jes'elu ejjane jeumul kijame. Thot, e qaj kijamet që po folni, e kur ka m'ardhë, e kur? Me arrogancë edhe mendjemadhësi. Domethonë, sillet sikur për shembull, e, ai i njeh senet mirë, i njeh gjërat shumë mirë, tash na po e dimë ka me ndodhë kjo, kur ka me ndodhë kjo, që je tu fol ti? Kishe di, kishe ky është eksperti i ngjarjeve, i zhvillimeve kozmologjike, apo, e ti që po thush ka m'u shkatru, Çka po thush be, po qysh ka me ndodhë kjo? Shikoje këtë arrogancë që tenton me te me e kamuflu zbrazëtinë e brendshme që e ka, po, apo? Shiko këtë demaskim që Allahu e bon, është i mrekullueshëm. T'qet përpara, ta von n'tabak, që kush je, qe qysh bon të jepët? Ejjane jeumul kijame, kur është kijameti, thotë? nuk ju përgjigjet në kërkesën, ngase kërkesa nuk është e sinqertë. Nuk është kërkesë e cila nëse marrin përgjigje binden, a kupton. Jo. Ka disa raste në Kur'an që Allahu tebareke ve teala, kur ngjallin dilema dhe reagime të tilla arrogante mohuesit, mëkatarët, Allahu s'jau kthen qysh kanë lypë. Na me besu qështu dhe na me bo. Allahu s'mirret fare me ato. E patë kujdesin n'fillim. Kur bohet fjalë për dilema, jau sqarojmë. Keni përgjigjet pyetjet e caktuara që ju hamendin. Kena përgjigje për këtë punë, qysh jo, na ju mësojmë. Ama doni m'u mshef për mëkatim. Doni m'u tregu se jeni drejt, duke bo padrejtësi. Doni m'u tregu të devotshëm me mëkatim. Allahu ju demaskon. Pastaj Allahu thot: "Fa idha bariqa al-basar" Kur syt verbohen apo. Jau kallzojm datën kur t'i mshelni syt. Me syt çelë s'jau kallzojm apo. Apo? Jo. Se syt ju kanë ju kanë lënë çelë me i pa do data të tjera. Që t'i kini. A datën e kiametit s'keni me pa me syt çelë apo. Jo. A datën e kiametit keni me pa kur t'i mshelni syt apo. E çfarë keni me pa me datë kur është kiameti apo? Se kiameti i njerit ndodh kur des. Qai është kiameti i vogël. Ka kiamet t'vogël e ka kiamet t'madh. Kiameti i vogël është vdekja e njerit. Pse s'ka mo me bo punë, po ka marrë fund. E apo pyt për kiamet, po. Apo do me ditë me kalendar kur ka me ndodhë. Kena me të kallzu. Veç kur, idha berikal besar. Kur të verbohen sytë, e t'i mshelësh sytë. Apo, e pastaj Allahu thotë, we khasefel kamer, Khasful Qamar është kur hana domethon e e e e e hup ndriçimin e saj kuptimi është kur hana realisht s'është më në pozitën e saj apo që të kime po apo fuqinë Allah xhelle we ala wa jumia ash-shamsu wal qamar edhe bon bashk hana me diellin bon bashk ka disa kuptime nga ato kanë dijetarët Allahu i bën bashk e i hudh në xhehnem, hanën edhe diellin, jo për me i dënu, jo, po për me u shtu dënimi njerëzve që s'kanë marrë mësim nga perëndimi i diellit se edhe jeta perëndon aftën. Jo, s'kanë marrë mësim ka fuqi Allahu xhella me e ndrru hanën herë një vijë, e herë gjysvije, e herë e plotë me marrë qysh Allahu i ndryshon gjendjet, s'keni marrë mësim. Ajo që ka qenë deri dikur, ka qenë deri dikur argument tash shndërrohet në dënim. Nga gjithçka ka afat, keni pasë afat për të qortu, me veten ju, keni pasë afat për të marrë mësim, keni injoru, jeni tallë, keni mohu, tash ajo shndërrohet në, në dënim, apëtëm. We xhumia shemsu wel kamer, jekulul insanu jeume idhin, ejnel meferr, thotë njeri, kah me ja majtë, more Allah, kah me shku tash, apëtëm. Ai që në dunja, nga ai që në dunja, ka ditë me ikë, prej t'këqijave, din me ikë edhe nga ky siklet atë ditë, apër. Ai që s'ka ditë me ikë në dunja, prej t'këqijave, s'ka ditë me ikë prej mëkateve, s'ka me ditë me ikë, as atë ditë kah me shku, kah me majtë. E Allahu Xhelle thot, njeri thot, ejne, kah, e, kah është ikja, kah dalja, kah me shku, Allahu thot kella la wazar. Sot s'ka dalje. Harro këtë mund. A s'ka strehë? A s'ka përkrahje? Jo sot s'ka. Ila rabbike jeume idhin il mustekarr. Atë ditë tek Zoti yt është streha. Qatje veç ki me shku aftëm. Po s'të kanë kthy. Fryma jote të thret m'u kthy tek Allahu xhele ue ala. Syni yt, veshi yt, mendja jote, ushqimi yt, uji që e pin, dielli, dita, hana, krejt janë këta thirrësa. Krejt të thirrin, kthehu, kthehu, kthehu. S'ke dash m'u kthy. Krenar dhe faqebardhë. Sa të shkrimit te qaj Zot, që i thoshe ku është. E din ti shumë mirë çka ke bo. E din shumë mirë që ka me dalë nesër para Allahut të madhnuar. Po megjithatë kena me të informu detajisht për çfarë ke bërë, apo e dikush ka m'u befasu për shkak se nuk e ka llogarit veten në dunja, nuk ka jetu me frymën e kiametit, e dikush s'ka m'u befasu për të keq, por veç për të mirë. E ka dit që deri dikun Allahu ka me e shpërbly, por për qikaq, jo, vallah. E ka dit që Allahu ka me i nderu të devotshmit, me që për që i nderon qështu s'ki me dit. Andaj, sikurse qortimi është hise e çdokujt prej njerëzve, edhe befasia është hise e çdokujt prej njerëzve. Por, lloji i befasisë varet nga lloji i qortimit. A kupton? Nëse qortimi ka qenë cilësor, edhe befasia është cilësore. A kupton? Shumë e këndshme. Po, nëse qortimi u kon me tjera referenca, befasia ka me kon shumë e pakëndshme, shumë e tmerrshme, Allahu na ruajtë. që e vetëdijesojnë, e ngjallin, e lëvizin nga pozicioni i tij, që të ecë në drejtimin e duhur, ta organizojë jetën me standardet e duhura, të matet me referencat e sigurta e të sakta, mos të bredhë, mos të hutohet, mos të habitet, mos të bëhet kinse s'po dëgjon, s'po kupton, ngase të gjitha Allahu xhele ue ala ia ka sqaruar me kujdesin ma të madh të mundshëm që mos të ketë argument ditën e takimit me Zotin e tij.